City panorama Kitang kita ko yung view sa akin ni Pooch yung alam Napalingo siya dahil sa perfume Hindi ka po yung stone oh, Masyadong gigil noon Ngayon naglalayag Nagswabing swabe lang Pumasok man ako dati Nangyari nang dapat mangyari Kaya di bali na abante lang Puro atake lang Pwede na balik-balikan May oras para artehan Habang nagsusulat Tahi-tahi ang dahilan Piliting bigyan ng pagkain Di niya pa natitikman Papuntahin sa tourist spot Na di niya pa natitingnan Saka ko siya pagmamasdan Sa gilid at tahimik na Sumisimple Nangarap ako noon kasi nga libre Sa barko nag-aabang tuwing a 15 Ngayon binabayaran ako ng triple Anong gusto sagot sa dulo ng daliri Sana kompleto na kapag naging haligi Yeah, yeah, 360 panorama Kitang kita ko yung view Inabot sa akin ni Butch yung alang Napalingon siya dahil sa perfume Yung ikaw ko blue yung stone Oh baby, you know what we are Yeah, yeah, uh-huh. Sunset, tanaw ko mula sa Rojas 2015 Inabutan niya ako ng rosas Sinusulit bago pa ako matodas Oh God, buti na lang di ako na olas So love ako pa rin to Kahit pa na yung dating ko sa paningin mo Daming pok na tiba kulit ko Laging black, walang ginto Pero kumigin ang inangina mo Ten toes down, balang araw Bugari Word to my mans, Gaspari Numbers don't lie, you can check my spotty Pero tahimik lang yung bata lagi isa para sa mga nawala sa akin Daming kasalanan sana patawarin Pero sa ngayon ito na yung akin wala man yeah. palaging amen, amen Tapos na sa pagpapatunay ng talento at husay Konting laro sa salita papatanggal ng umay Gusto nila naglalabas ng pangil pati sungay Gusto ko lang maglabas ng kanta sa aking buhay O di kaya konsepto na mala Pelikula yung lugar na pili ko na Manila Pininsula nakalista na Paano ba sisimulan? Yung huli ay hindi ko pa ana Isip ko na tanggal edit po na Palit ekis bura Sa akin lang muna lihim sa kanila sino man Kung may tatanggap o ipon ito'y nandito lang Nasala na kaya ang daanan ay maluwag Nagsilitawa ng oportunista at huwad Nagpuyat na nagpuyat para pangarap matupad Para bandang huli may karapatan na syumat Yeah, uh 360 panorama Kitang kita po yung view Hinabot sa akin ni Putch yung alam Napalingon siya dahil sa perfume pa oh, to baka sumpa Ang tas sa alon sa mga punta Sa pag-angat ko buti nandun ka Kasama ka ngayon sa pagtunggaray Regalo nga ba to baka sumpa Ang tas sa alon sa mga punta Sa pag-angat ko buti nandun ka Kasama ka ngayon sa pagtunggaray Yeah